Așa cum cerbul dorește izvorul, la fel, o Iisuse, dorim în inima noastră să vii, ca setea să ne opotorești. Noi credem, Iisuse, că ești în ostia sfântă prezent, cu trupul și sângele tău. Eu sunt pâinea din cer coborâtă, dădătoare de viață eternă, pentru cei ce mănâncă din ea.